22 skirsnis Laidotuvių vežimą lydėjo gedulo karieta, kurioje galėjai žiūrėti kunigą su kamža ir klapčiuką su raudona kepuraitė. Iš dešinės ir kairės laidotuvių vežimo pusė žengė du karsto palidovai pilkais uniforminiais rūbais su juodais galionais. Iš paskos ėjo šluba senis, darbininko drabužiais. Eisena traukė į Voržiraro kapinės. Į senio kišenės kyšojo plaktų kokotas, kalto ašmenys ir replių galai. Varžiraro kapinės buvo išimtis Paryžiaus kapinių tarpe. Jos laikėsi ypatingos tvarkos, turėjo savo vartus ir mažosius vartelius, kuriuos kvartalų sembuviai senų papročio atkakliai vadino raitininkų vartais ir peščiųjų varteliais. Kaip jau sakėme, mažojo Pikpiuso Bernardinis Benediktinis buvo įsirūpinusios leidimą laidoti savo numirėlės atskirame kapinių kampelyje ir vakare, nes šioji vieta kadaise priklausė jų bendruomeniai. Dėl to du apkasiai vasaros metu turėdami kapinėse dirbti vakare, o žiemos metu naktį laikėsi ypatingų taisyklių. Paryžiaus kapinių vartai anuomet būdavo uždaromi leidžianti saulė, o kadangi tai buvo municipaliteto įsakymas, Tai jis lėtė tiek Vožiraro, tiek ir visas kitas kapines. Raitininkų vartai ir pešiųjų varteliai buvo greta vieni kitų, prisišlėję prie paviljono, kurį statė architektas Perone ir kuriame gyveno kapinių vartininkas. Šie vartai nepermaldaujamai užsidarydavo, vos tik saulį pasislėpdavo už invalidų kupolo. Jei tuo metu kuris nors dopkasys užgaiždavo, tai jam likdavo tik vienas būdas iš kapinių išeiti reikėdavo parodyti duopkasio kortelę išduotą laidotuvių biuro administracijos. Vartininko langinėje buvo įtaisyta kažkas panašu į laiškų dėžutę. Duopkasys įmesdavo į ją savo kortelę, vartininkas išgirdęs ją įkrintant patraukdavo virvelę ir peščiųjų vartelį atsidarydavo. Jei duopkasys neturėdavo kortelės, tai pasisakydavo pavardę. Ir tuomet vartininkas, kuris kartais jau būdavo atsigulęs ir užmygęs, atsikeldavo, atpažindavo duopkasį ir duris atrakindavo raktų. Duopkasys išeidavo, tačiau pirma turėdavo sumokėti 15 frankų baudos. Vožiraro kapinės su visomis savo ypatingomis teisėmis peržengiančiomis bendrų taisyklių rėmus ardė administracinį vienodumą. Netrukus po 1830 metų jos buvo panaikintos. Jų vietoje atsirado Montparnaso kapinės vadinamos rytų kapinėmis – paveldėjusios draugė ir garsiją prie vožiraro kapinių prisiglaudusią užeigą, kurią vainikavo lentoje nupiešta svarainio šakelė. Smuklis stovėjo kampu, kurio vienas šonas buvo į lankytojų staliukus, o antras į kapus. Jos iškaba bylojo, nunokė svarainis. Vožiraro kapinės, kaip sakoma, nykte nyko. Nuolat mažiau jomis naudotasi. Jas vis labiau gožė samanos, vis labiau retėjo gėlis – Buržuo nelabai troško būti palaidoti Vožiraro kapinėse, jos primena skurdą. Per Lašezo kapinės kas kita, būti palaidotam per Lašezo kapinėse tas pat, kas turėti raudonmedžio baldus – Tai gero skolio požymis. Vožiraro kapinės išplanuotas pagal senovinio prancūzų sodo pavyzdį, buvo aptvertas kampelis, kelias pagarbos jausmą, tiesios alėjos, buksmedžiai, tujos, bugieniai, seni kapai, kukmedžių paunksmė, labai aukšta žolė vakarėjas gaudavo tragišką nuotaiką. Jų apybraižose jautei niūrų liūdėsi. Saulė dar nebuvo nusileidusi, kai laidotuvių vežimas su balta drobulė ir juodu kryžiumi įvažiavo į Vožiraro kapinių alėją. Šlubis, kuris sekė paskui jį, buvo nekas kitas, kaip Fošlevanas. Motinos krucifiksijos palaidojimas Rusija po altoriumi, kozetis išnešimas, Žano Valžano įvedimas į mirusių į salę, viskas vyko labai sklandžiai, niekas niekiek neužkliuvo. Probėgšmais pastebėsime, kad motinos krucifiksijos palaidojimas po vienolyno altoriumi mums atrodo visiškai nesmerktinas. Tai vienas iš tų nusižengimų, kurie panašus į pareigos atlikimą. Vienuolis tai padarė be jokio sielos nerimo, jausdamo sąžinės pritarimą. Vienuolino bendruomeniai veiksmai to, kas vadinama vyriausybė, atrodo tik kaip kišimas įsisvetimas teisės, visuomet reikalaujantis atkirčio. Aukščiau už viską ordino regulą – O dėl įstatymo pažiūrėsime. Žmonės leiskite įstatymus, kiek tik jums patinka, bet pasilaikykite jo savo. Mokestis Cezariui yra tik likutis nuo mokesčio sumokėto dievui. Kunigaikštis aukščiausiojo prado akivaizdoje niekis. Fošlevanas šlubavo paskui laidotuvių vežimą labai patenkintas. Dvi jo paslaptys, du glaužiai susiję samokslai, vienas su vienuolėmis, antras su ponu Madlenu – Vienas vienolyno labui, antras prieš vienolyną puikiai pavyko. Žano Valžano šaltakraujiškumas buvo to įspūdinga ramybė, kuri persidoda ir kitiems. Fošlevanas jau nebejojo pasisekimu. Kas dar liko padaryti, vieni niekai. Per dviejus metus jis dešimtį kartų buvo nugirdęs duopkas iš šaunų į senuką dėdę metieną. Jis minkydavo jį kaip molį tą dėdę metieną, darydavo su juo ką norėjo, įsikaldavo jam į galvą ką tinkamas. Dėdė Metienas pritardavo viskam, ką sakydavo Fošlevanas. Fošlevanas buvo visiškai tikras pasisekimu. Tuo momentu, kai eisena įsuko į alėją vedančiai kapinės, laimingasis Fošlevanas pasižiūrėjo į laidotuvių vežimą ir trindama savo didžiulės rankas pusbalsių tarė. Tai bent komedija. Staiga vežimas sustojo, jis buvo prie vartų, reikėjo parodyti leidimą laidoti. Laidotuvių biuro tarnautojas pradėjo dėrybą su kapinių vartininko, tam visados tenka sugaišti vieną kitą minutę. Jiems besikalbant, priejo kažkoks nepažįstamas žmogus ir atsistojo užpakalyje vežimo šalia fošlevano. Iš pažiūros tai buvo lyg darbininkas apsivilkęs triuke su didelėmis kišenimis, su kastuvu po pažastimi. Kas jūs toks, paklausė jis, vyriškis atsakė, du apkasys. Jei žmogus, kuriam tiesiai į krūtinę pataikytų patrankos vėdinys išliktų gyvas – tai jo išraiška būtų visai tokia kaip dabar Fošlevano. Duopkasys? Taip. Jūs? Aš. Bet duopkasys čia dėdė metienas. Buvo. Kaip tai buvo? Mirė. Fošlevanas viskam buvo pasiruošęs, tik nieku būdu nesitikėjo išgirsti, kad duopkasys galėtų mirti. Tačiau taip yra, duopkasiai irgi miršta. Kasdamas duobę, kitiems išrausi duobę ir savo. Fošlevanas apstulbo, jis vos paėgi suvapėti, juk tai negalimas daiktas. Bet taip yra. Tačiau, vėl silpnai tarė Fošlevanas, juk dobkasys tai dėdė metienas. Po Napoleono Liudvikas 18 po metieno gribie. Žmogelė, aš vadinuosi gribie. Fošlevanas išbalęs kaip drobė atidžiai žiūrėjo į tą gribie. Tai buvo įstypelis, liesas išbalęs, labai niurios povizos vyras – Jis panešėjo nevykėlį gydytoją tapusi duopkasiu. Pošlevanas prapliupo juoktis. A, kokių juokingų dalykų atsitinka pasaulyje. Dėdė Metienas mirė, numirė dėdulė Metienas, bet įgyvoja dėdė Lenoaras. Ar jūs žinote, kas yra dėdė Lenoaras? Tai asotis už ant spauduoto raudonojo vyno už šešis sų. Tai siureno vyno asotėlį šimts pipkių, tikro Paryžiaus siureno. Ak, tai jis mirė, senasis metienas. Man labai gaila, jis mėgo linksmai pagyventi, bet ir jūs man dink nesibaidote vyno, ar netiesa, draugužiai? Mes to jau nueisime, draugiai, išmesti po burnelę. Vyriškis atsakė, aš esu mokslus ėjęs. Baigiau keturias klases, aš niekados negeriu. Laidotųjų vežimas vėl pasijudino ir rėdėjo didžiąją kapinių alėją. Fošlevanas sulėtino žingsnį, išlubavo jau daugiau į susirūpinimo negu iš lošumo. Dobkasys traukė pirmą jo. Vošlevanas dar kartą apžiūrėjo tą netikėtai atsiradusi grybiją. Šis vyras buvo iš tų žmonių, kurie jaunystėje atrodo seni ir nors liesi esti labai stiprus. Bičiulis sušuko pošlevanas, Dobkasys atsisuko. Aš esu vienolyno Dobkasys. Mano kolega, atsakė žmogus. Pošlevanas, kad ir be mokslis, bet labai žvalgu, suprato turys reikalą su pavojingu žmogum, su gražbiliu jis murmtelėjo. Vadinasi, dėdė metienas mirė. Dobkasys atsakė. Galutinai, viešpas dievas pasižiūrėjo į savo vekselių knygą, atėjo terminas dėdė metienų ir dėdė metienas mirė. Fošlevanas nejučiomis pakartojo. Viešpats dievas, viešpats dievas, oriai tarė žmogus. Filosofams jis amžinasis tėvas, Jakobinams aukščiausiai būtybė. Argi mūdu arčiau nesusipažinsime, suvapėjo Vašlevanas. Jau susipažinome, jūs kaimo žmogelis, aš paryžietis. Kol neišgersim drauge, kaip reikiant, nesusipažinsim. Atkemši butelį, atveri širdį, eime išgerti, nuo to negalima atsisakyti. Pirmiausia darbas, pošlevanas pagalvojo, esu žuvęs. Lygi mažutės alėjos vedančios į kampą, kur buvo laidojamos vienuolės, beliko tik keliolika žingsnių. Dobkasys kalbėjo toliau. Žmogelė, aš turiu septynis papulius, kuriuos reikia maitinti. Kad jie turėtų ko valgyti, aš neprivalau gerti. Ir patenkintas tarsi mąstytojas atradęs taiklę frazę pridūrė. Jų alkis mano troškulio priešas. Laidotuvių vežimas aplinkė grupė kiparisų, įsuko iš didžiosios alėjos į mažą, įvažiavo į žolę apgoštą vietą ir pasinėrė medžių tankmėje. Tai rodė, jog laidojimo vieta yra čia pat. Pošleva nusulėtino žingsnį, bet važiavimo sulėtinti nepajėgi. Laimė tekinėje apsivėlė minkšta nuo žiemos lietų patižusią žemę ir vežimas vos linko. Pošlevanas priejo prie duopkasio. Ten yra tokio puikaus aržanteilio vyno, sumurmėjo Fošlevanas. Kaimieti, atsakė žmogus, neduopkasių man derėtų būti. Mano tėvas buvo durininkų pritane, jis mane skyrė literatūrai – bet jį užgriuvo visokios nelaimės, jis turėjo nuostolių biržoje, aš gavau atsisakyti rašytojo karjeros, tačiau aš ir dabar esu viešasis raštininkas. Vadinasi, jūs nedopkasys, sušuko Fošlevanas, kabindamasis už šios silpno šakelis. Viena kitam nekliudo, aš sutaikau priešybės. Fošlevanas nesuprato pastarojo žodžio. Eime išgerti, vėl pasiūlė jis. Čia būtinai reikia padaryti pastabą. Fošlevanas, kad ir didelis buvo jo nerimas, siūlė išgerti, bet nutilėjo vieną dalyką, būtent kas mokės. Paprastai Fošlevanas kviesdavo, o tėvas Metienas mokėdavo. Pasiūlymą išgerti natūraliai sekant iš naujos padėties, kuri susidarė atėjus naujam duopkasiui, reikėjo padaryti, bet senasis sodininkas tyčia paliko šešėlyje garsų į rablė ketvirti valandos. Rablė ketvirtis valandos atsiteisimo momentas – o dėl paties Fošlevano tai jis nors ir susijaudinės, nė nemanė mokėti. Topkasys kalbėjo toliau šipsodamasis pranašę šypseną. Valgyti juk reikia. Aš sutikau būti dėdės metieno įpėdinių. Tai esi beveik išėjęs mokslus, daraisi filosofu. Prie proto darbo aš pridėjau rankų darbą. Raštininko būdelę turiu rinkoje prie Sevro gatvės. Jūs žinote skėčių rinkoje – Visos vyrėjos iš Raudonojo kryžiaus kreipėsi į mane. Aš joms kurpiu švelnius prisipažinimus jų kareiviukams. Rytais rašau meilės laiškus, vakarais kasu duobes. Toks jau gyvenimas. Sodėti. Laidotuvių vežimas linko pirmin, fošlevanas, kurio nerimas pasiekė aukščiausią laipsnį dairys į visas puses, jam nuo kaktos redėjo stambus prakaito lašai. Betgi, traukė toliau duopkasys, negalima tarnauti dviems ponams – Turėsiu pasirinkti arba plunksną, arba kastuvą. Kastuvas man gadina raštą. Vežimas sustojo. Iš gedulo karietos išlipo klapčiukas, paskui jį kunigas. Vienas iš priešakinių vežimo ratų užvažiavo ant krūvos žemių, už kurios buvo matyti iškasta duobė. Tai bent komedija, sutrikęs pakartojo Fošlevanas. Šeštas skyrius tarp keturių lentų. Kas gulėjo karste, skaitytojai žino, Žanas Valžanas. Žanas Valžanas jame įsitaisi taip, kad tik išlaikytų gyvybę, kad tik galėtų šiaip taip kvepuoti. Nuostabu, kaip daug nuo sąžinės ramumo priklauso žmogaus ramumas apskritai. Visa Žano Valžano sugalvota išmonė sekėsi ir gerai sekėsi nuo vakar dienos. Jis, kaip ir Fošlevanas, kliovėsi dėdė metienų, nebejodamas, kad viskas laimingai baigsis. Negalima įsivaizduoti kritiškesnės padėties – negalima įsivaizduoti pilnesnės ramybės. Keturios karsto lentos dvelkė kažkokią baisę ramybę, atrodė, kad Žano Valžano ramumas įgavo kažką iš mirusiųjų rimties. Iš karsto gilumos jis galėjo sekti ir sekė visas to grėslau žaidimo su mirtimi fazes. Netrukus po to, kai Fošlevanas užkalė ant, Vožažanas Valžanas pajuto, kad jis nešamas, o paskui vežamas – Kai vežimas ėmė mažiau kratytis, jis suprato, jog iš grindinių įvažiuotai suplūkta žemė, tai yra iš gatvį įsuktai bulvarus. Iš duslaus bildėsio suprato, jog važiuoja per Austerlico tiltą. Pirmą kartą sustojus atspėjo, jog atvažiuota į kapinės, antrą kartą sustojus tarė savo štai ir dobė. Staiga jis pajuto, kad rankos paėmė karstą, paskui išgirdo šiurkštų trynimas į lentas ir suvokė, jog aplink karstą rišama virvė jam įleisti į duobę. Paskui jam lyg ėmė svaigti galva. Greičiausiai palidovai ir dobkasys bus sutrenkę karstą ir nuleidė jį galvą žemyn. Jis galutinai atsipeikėjo, kai pasijuto gulščias ir nejudantis. Karstas pasiekė dugną. Žanas Valžanas pajuto keistą vėsą. Viršum jo pasigirdo iškilmingas balsas, kuris jį sukaustė ledu. Lietai buvo tariami lotyniški žodžiai, taip lietai, kad jis galėjo juos pagauti vieną po kito, nors ir nesuprato quidormunt in terre pulvere, e vigilabund ali in vitam eternam et alii in opprobrium, ut vidant semper, kurie ilsis į žemės dulkėse kelsis, vieni amžinajam gyvenimui, kiti gėdai, kad visuomet ją regėtų. Vaikiškas balsas tarė de profundis. Rustus balsas vėl prabilo rekviem eternam dona eidomine, amžinatilsi dok jai viešpatėm. Vaikiškas balsas atsakė, atliuks perpetuo, liucet, ei, ir amžinoji šviesa tegu ją išviečia. Jis išgirdo lyg švelnų lietaus lašų takšnojimą į antvožą, turbūt kuniga šlaksti švestų vandeniu. Jis pagalvojo, greit turi baigtis. Dar truputį kantrybės, kunigas to jau nueis, Fošlevanas įsives metieną gerti, mane paliks, paskui Fošlevanas sugrįš vienas ir aš išeisiu. Tam reikės geros valandos laiko. Rustusis balsas vėl suaidėjo rekvijas, kad impatse, tegu ilsis ramybėje. Ir vaiko balsas tarė, amen. Žanas Valžanas įtempęs ausį išgirdo kažką panašaus į tolstančių žingsnius. Tai jie eina, pagalvojo jis, aš vienas. Staiga jis išgirdo viršum galvos garsą, kuris jam pasirodė lyg per kūno trenksmas. Tai buvo lopeta žemė nukritusi ant grabo. Nukrito antra lopeta žemių, Viena iš kilučių, pro kurias jis alsavo, užsikimšo. Nukrito trečia lopeta žemių, paskui ketvirta. Esti dalykų stipresnių už patį stipriausią vyrą. Žanas Valžanas neteko sąmonės. Septintas skyrius, kur bus išaiškinta, kaip kilo priežodis nesidžiauk radęs, neverk pametęs. Štai kas vyko viršum grabo, kuriame gulėjo Žanas Valžanas. Laidotuvių vežimui nutolus, kunigui ir klapčiukui vėl įlipus į karietą ir nuvažiavus, Fošlevanas, kuris nenuleido akių nuo dopkasio, pamatė įlenkiantis ir čiumpant įbestą į žemę kastuvą. Tada Fošlevanas ryžosi paskutiniam žingsniui. Jis atsistojo tarp dobės ir dopkasio, susinėrė ant krūtinės rankas ir tarė. Aš sumokėsiu. Dopkasys pažiūrėjo jį nustebęs ir paklausė, už ką kaimėti? Fošlevanas pakartojo, aš sumokėsiu. Už ką? Už vyną. Kokį vyną? Aržanteilio. Kur tas tavo aržanteilis? Nunokusiame svarainyje. Eik po velnių, tarė dopkasys ir metė lopetą žemę ant karsto. Karstas gudžiai sudundėjo, Fošlevanas pajuto, kad žemė jam siuboja po kojomis ir jis pats stojau į krisiduobę. Dusliu beveik švokščiančių balsų įstarė. Draugužį paskubėkim, kol neuždarytas nunokęs svarainis. Dopkasys vėl pakabino žemį, Fošlevanas kalbėjo toliau, aš sumokėsiu – ir pagrėbė duopkasių žalkūnis. Paklausykite, bičiulė, aš esu vienolyno duopkasys. Atėjau jums padėti. Ta darbą galima ir nakčia atlikti. Pirma nueikim ir išmeskim po stiklinę. Ir kalbėdamas atkakliai, beviltiškai įtikinėdamas, jis draugė liūdnai galvojo štai ką. O jeigu jis ir gers, ar tikrai pasigers? Sodėti, tarė dopkasys, jeigu jau būtinai norite, sutinku, išgersime, bet tik po darbo, jokių būdų ne anksčiau. Ir vėl kibo į kastuvą, Pošlevanas jį sulaikė, juk tai aržanteilio vynas po šešis sų. Ak, jūs varpininkė, tarė dopkasys, din, don, din, don, daugiau nieko nežinote, eikit velniop. Ir paleido antrą lopetą. Pošlevanas jau pats nesižinojo, ką sakas. Eikime gi išgerti, sušuko jis, juk aš moku. Kada paguldysim kūdikį, atsakė dopkasys. Ir metė trečią lopetą. Paskui įsmėgė lopetą į žemę ir pridūrė. Matote, šiąnakt bus šalta, ir mirusioji ims mus plūsti, jeigu mes ją paliksime neužklotą. Šį akimirksnį, kastuvu kabindama žemės, dobkasys pasilenkė ir jo lemenis kišenė atsivipė. Klidinėjantis Fošlevano žvilgsnis nukrypo į tą kišenį ir sustojo. Saulė dar nebuvo nusileidusi už horizonto, buvo dar pakankamai šviesu ir galėjai žiūrėti kažką baltuojant tos atsivėpusios kišenės gilumoje. Fošlevano akise blykstelėjo vylius, kiek tik tai jo gali turėti Pikardijos valstietis. Jam šovė į galvą puikiai mintis. Atsargiai taip, kad duopkasys kabindama žemės nieko nepastebėjo, jisai iš užpakalio įkišo ranką jam kišenę ir ištraukė iš ten tą baltą daiktą. Duopkasys užtelėjo į duobę ketvirtą lopetą. Tuo momentu, kai jis atsisuko penktą kartą šiūptelti žemių, Fošlevanas ramiausiai pasižiūrėjo į jį ir paklausė. Beje, naujokė. Ar jūs turite savo kortelę? Dobkas jį sustojo. Kokią kortelę? Saulė juk leidžiasi. Gerai, tegu jį užsideda naktinę kepuraitę. Kapinių vartai bus uždaryti. Na tai kas? Ar turite kortelę? A, kortelę, tarė Dobkasys, ir ėmė raustis kišenėje. Išrausęs vieną kišenę, ėmė ieškoti kitoje, paskui ėmė naršyti liemeniais kišenės, išgriozdė pirmą, išvertė antrą. Ne, neturiu kortelės, būsiu ją užmiršęs. Penkiolika frankų baudos, tarė Fošlevanas. Dobkasys pažaliavo žalsvas, atšišėlis reiškia išbliškimą tiems, kurių veido spalva pilkšva. Ak, Jėzau, Kristau, trenk manęs kradžiai, sušuko jis. Penkiolika frankų baudos. Trys monetos po šimtą sų, patikslino Fošlevanas. Dobkas iškrito iš rankų kastuvas. Dabar atėjo eilė Fošlevanui. Na, na, naujokė tarys, nenusiminkit, negi dėl to žudysis nors ir duobė turi gatavą čia pat. 15 frankų, tai tik 15 frankų, bet to galima jų ir nemokėti. Aš senas žvirblis, o jūs geltonsnapis, man žinom visi takai, takeliai, vingi, vingeliai. Aš jums duosiu bičiulišką patarimą. Vienas dalykas aišku, saulė leidžiasi, jį pasiekė jau invalidų kupolą ir po penkių minučių kapinės bus uždarytos. Tas tiesa, atsakė Dobkasys. Per penkias minutės jūs nesuspėsite užkasti dobės. Įgili kaip velnė šioji dobė. Jūs nesuspėsite išeiti prieš uždarant vartus. Aišku. Tada 15 frankų baudos. 15 frankų. Bet laiko dar yra. Kur jūs gyvenate? Du žingsniai nuo užkardo, koks ketvirtis valandos nuo čia Vožiraro gatvė numeris 87. Dar suspėsite išeiti, jeigu leisitės, kiek kojos kerta. Tikrai. Kai tik atsidursite už vartų tekinas, lėkite namo, pasiimkite kortelę, sugrįžkite atgal – Kapinių vartininkas jūs įleis. Kai turėsite kortelę, mokėti nieko nereikės. Ir tada jau užkasite savo numirėlę, o aš tuo tarpu ją pasaugosiu, kad nepabėgtų. Jūs išgelbėjote man gyvybę kaimėti, neaždinkite, starė Fošlevanas. Dobkasys nesitverdamas džiaugsmu su dėkingumu jam paspaudė ranką ir leidosi tekinas. Duopkasių išnykus tankuminį ir nuščiuvus jo žingsnių garsui, Fošlevanas pasilenkė ties duobe ir pusbalsių pašaukė. Dėdė Madlenai. Niekas neatsiliepė. Pošlevana sudrebėjo į duobę, jis veikiau įvirto, negu įlipo, pripolė prie karsto galvų galių ir sušuko. Ar jūs čia? Karste tyla. Pošlevanas nelsuodamas visas drebėti, drebėdamas paėmė kaltą bei plaktuką ir atplėšė antvožą. Prieblandoje subolavo išbliškė Žano Valžano veidas užmerktomis akimis. Pošlevanui pasišiauši plaukai, jis atsistojo, paskui parkrito vos nesusmuko ant karstos išlėjęs dobės sienos ir vižvelgė į Žano Valžaną. Žanas Valžanas gulėjo nejudėdamas išbalęs kaip lavonas. Fošlevanas tyliai sumurmėjo lyg atsidusdamas. Jis mirė. Ir vėl atsitėsi su tokia neviltim sugryžiavo rankas, kad sugniaušti kumščiai trenkėsi į pečius, paskui sušuko. Štai kaip aš jį išgelbėjau. Vargšas senukas ėmė kukčiodamas verkti ir kalbėti su pačiu savimi. Klysta, kas mano, kad monologas yra svetimas žmogaus prigimčiai. Didelis susijaudinimas dažnai apie save byloja garsiai. Tai dėdės metieno kaltė, kam jis minė tą savigalvis, kam jam reikėjo nusprokti, kada niekas to nelaukė. Tai jis numarino poną Madleną. Dėdė Madlenai, jis guli karste, jo nebėra baigta. Na, argi čia yra kokia nors prasmė, ak dieve mano, jis mirė. Na gerai, bet kągi aš darysiu su jo mažyte? ką pasakys vaisininkė, kad toks žmogus šitaip mirtų, ar tai galimas daiktas, kai pagalvoju, kad jis buvo palindęs po mano vežimu, dėdė Madlenai, dėdė Madlenai, dievažį jis užtroško, aš juk sakiau, jis nenorėjo manimi tikėti, nėra ko sakyt gražus išėjo pokštas. Jis mirė tas puikus žmogus, geriausias žmogus iš visų dievo žmonių, o jo mažyti, ak, visų pirma, aš ten jau nebegrįšiu, aš pasiliksiu čia. Iškrėsti tokiai išdaigai reikėjo dviem seniams sulaukti tokių metų ir taip abiem apsikvailinti. Bet kaipgi jis vis dėlto pateko į vienolyną, to ir prasidėjo. Tokių dalykų nereikia daryti. Dėdė Madlenai, dėdė Madlenai, dėdė Madlenai, Madlenai, ponas Madlenai, ponas merė, jis negirdi. Na ir įkliuvau. Ir jis ėmė rauti savo plaukus. Tolumoje pro medžius pasigirdo spigus girgždesys. Užsidarė kapinių vartai. Ošlevanas pasilenkė tie žanų valžanų ir staiga pašoko ir atšlijo atgal, kiek tai buvo įmanoma dobėje. Žano valžano akis buvo atmerktos ir žiūrėjo į jį. Matyti mirštant baisu, matyti prisikeliant iš mirusiųjų beveik tiek pat baisu. Fošlevanas tarsi suakmenėjo išblyškę, sumišęs, sukristas per nelik didelio susijaudinimo, jis nežinojo, ar prieš jį gyvas žmogus, ar numirėlis ir tik žiūrėjo į Žaną Valžaną, o tas į jį. Buvau užmygęs, tarė Žanas Valžanas, ir atsisėdo. Pošlevanas puolė ant kelių motiną švenčiausiai, bet ir nugazdinot jūs mane. Paskui atsistojo ir sušuko, ačiū dėdė Madlenai. Žanas Valžanas buvo tik apalpęs, tyras oras jį atgaivino. Džiaugsmas yra baimės atotvinis, Fošlevanui reikėjo beveik tiek pat pastangų atsipeikyti, kaip ir Žanui Valžanui tai jūs nenumirėt. O, koks jūs protingas. Aš taip ilgai jūs šaukiau, kad jūs sugrįžote. Pamatęs jūs užmerktas akis, aš tariau savo. Na, tai jis ir užtroško. Būčiau iš proto įsikraustęs, pamišęs, ėmęs dūkti ir mane būtų apvilkę tramdomaisiais marškiniais. Būtų patalpiniai bisetra. Kągi aš būčiau daręs, jeigu jūs būtumėte miręs, o jūsų mažyti? Bet vaisininkė toji tai nič nieko nebūtų supratusi. Jai užkarė vaiką, o senelis numiršta. Kokia istorija? Rojau šventieji, kokia istorija, ak, jūs gyvas, štai kokia laimė. Man šalta, pasakė Žanas Valžanas. Tie žodžiai galutinai sugražino Fošlevaną į tikrovę, kurį nemaš neleido gaišti. Tie du vyrai net atsikvošėję negalėjo atsikratyti kažkokio vidinio samišio, kažkokio nepaprasto jausmo, kurį kėlinių ryšios vietos klaikuma. Eime iš čia greičiau, sužuko Fošlevanas. Jisai įkišo ranką į kišenį ir įsitraukė gertuvę, kurią buvo tam tyčiai įsidėjęs. Bet pirma po lašiuką, tarė jis. Gertuvė užbaigė tai, ką buvo pradėjęs tyras oras. Žanas Valžanas nugėrė gurkšnį degtinis ir visiškai atsigavo. Jis išlipo iš karsto ir padėjo Fošlevanui užkalti antvožą. Po poros minučių jie atsidūrė žemės paviršyje. Beje, Fošlevanas buvo ramus – Jis nesiskubino, kapinių vartai uždaryti, nėra ko baimintis, kad jos netikėtai užklups duopkasys gribje. Naujokas namie ieško savo kortelis, kuriam gana sunku rasti savo bute, nes jį guli Fošlevano kišenėje. Be kortelės duopkasys negali grįžti į kapines. Fošlevanas paėmė lopetą, o Žanas Valžanas kirką ir jėdu užvertė tuščią karstą. Duobę užvertus Fošlevanas tarė Žanui Valžanui. Eime iš čia. Aš nešuosi lopetą, jūs paimkite kirką. Visai temo. Žanui Valžanui nelengva buvo judėti ir eiti. Grabiai sustiro ir pasidarė kiek panašus į lavoną. Tarptų keturių lentų jį buvo apėmęs mirties stingulys, jam, taip sakant, reikėjo atitirpti nuo kapo. Jūsų styrės, tarė Fošlevanas, gaila, kad aš lubas, mes patrepsėtume kojomis, nieko, atsakė Žanas Valžanas. Keli žingsniai ir aš vėl įsijudinsiu. Jie patraukė tomis patalėjomis, kuriamis važiavo laidotuvių vežimas. Priejus uždarytus vartus ir vartininko būdelę, Fošlevanas, kuris rankoje laikė du apkasio kortelę, jį metė ją į dėžę, sargas truktelėjo virvutę, vartelė atsidarė ir jiedu išėjo. Kaip viskas gražiai vyksta, tarė Fošlevanas. Kokia puikia mintis jums tada šovė į galvą, dėdė Madlenai. Vožiraro užkardą jie perėjo kuo ramiausiai, kapinių apylinkėje Lopeta ir Kirka atstoja pasus – Vožiraro gatvė buvo tuščia. Dėdė Madlenai, tarė Vošlevanas žingsniuodamas ir žiūrinėdamas namus. Jūsų akis geresnis už mano, parodykite man 87 numerį. Jis kaip tik čia, tarė Žanas Valžanas. Gatvėje nieko nėra, kalbėjo toliau Vošlevanas. Duokite man kirką ir palūkėkite manęs valandėlę. Fošlevanas įėjo į 87 numerį, užlipo į patį viršutinį aukštą. Instinktas visados vargetas veda į palėpę, ir tamsoje pasibeldė į mansardos duris. Atsiliepė balsas, prašau. Tai buvo gribie balsas. Fošlevanas pastumė duris. Duopkasio būstas, kaip ir visos vargingos buveinės, buvo ankšta kamarėlė be baldų. Kažkokia dėžė nuo prekio, gal karstas, atstojo komodą, puodas nuo sviesto vandens indą, čiužinys, lova, asla, kėdes ir stalą, kertėje ant skarmalo, seno kilimo skiauti susimetė į krūvą sėdėjo sunykusi moteriškį ir burys vaikų – Viskas šiame vargingame bute buvo atversta aukštinkojom, sakytum, čia neseniai būtų kažkokio kambarinio žemės drebėjimo. Puodų dangčiai nuvožinėti, skudurai išmėtyti, asoti sukultas, motina apsiverkusi, vaikai greičiausiai gavę mušti, visur matėjai nirtingos ir atkaklios kratos pėtsakus. Buvo aišku, kad apkasys kaip atrakės ieškojo savo kortelis – ir atsakomybę už jos dingimą suverti viskam, kas buvo Landinėje, pradedant asočiu ir baigiant žmoną. Visa jo poviza reiškia neviltį. Tačiau Pošlevanas per daug skubėjo į nuotikio atomasgą, kad pastebėtų tą liūdnąją savo pasisekimo pusę. Įėjęs įstarė, aš jums atnešiau lopetą ir kirką. Gribje pasižiūrėjo į apstulbęs, tai jūs kaimėti, O rytoj pas kapinių vartininką jūs rasite savo kortelę. Ir Lopitas su Kirka pastatė ant grindų. Ką tai reiškia, paklausė gribie. Tai reiškia, kad jūs netyčiai išmetėte kortelę iš kišenės, kad aš ją radau ant žemės jums nuėjus, kad palaidojau numirėlę, kad užkasiau duobę, kad atlikau jūsų darbą, kad vartininkas jums atiduos kortelę ir kad jums neteks mokėti 15 frankų. Štai kaip, naujokė.